Ee, Sayın hocam demiş izleyicimiz namazda Fatiha'dan sonra amin diyoruz. Zammı sureye geçmeden önce tekrar besmele ile başlamamız gerekir mi diye sormuş. Fatiha'dan sonra amin diyoruz. Zamm-ı surede besmele çekilmez. Çekilmez. Sadece Fatiha'nın başında Euzu besmele okunur. Evet. O kadar namazda odur. Bundan sonraki rekatlerde yine Fatiha'nın başında besmele çekilir yalnız. Evet. Euzu baştaydı zaten. Fatiha'nın başında besmele çekilir. Zamm-ı surenin başında besmeleye gerek yok.